hesabı rendek direniş karanlığa Zorluk hesabı rendek direniş karanlığa Küfür ölünceye dek küfür bitinceye dek Hendek hendek hendek hendek Kendi akrabaları yıkmak için kuşatan Kendi akrabaları yıkmak için kuşatan Zulümde öfke kur Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi Savunun Medine'yi, savunun Medine'yi Hendek, hendek, hendek, hendek Savunun Medine'yi, Allah'ın devletidir Savunun Medine'yi, Allah'ın devletidir Allah'ın rahmetidir, Allah'ın rahmetidir Hendek Geçemezler hendeyi Allah herleri kazdı Geçemezler hendeyi Allah herleri kazdı Allah Resulü kazdı Allah Resulü kazdı Hendek hendek hendek hendek Zorlu bir imtihandı azimle savaştılar Zorlu bir imtihandı azimle savaştılar Şafağa ulaştılar, şafağa ulaştılar Hendek, hendek çarptı yüreklere aşamadı hendeyi Küfür çarptı yüreklere aşamadı hendeyi Zafer olmuştu hendek, zafer olmuştu hendek, hendek